Əl-Fatihə surəsi 7 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə, mərhəmətli, rəhimli olana, haqq hesab gününün sahibinə. Biz yalnız sənə ibadət edirik və yalnız səndən kömək diləyirik. Bizi doğru yola yönəlt, nemət verdiyin kəslərin yoluna qəzəbə düçar olmuşların və azmışların yox.